Vodič Vodič za Vodič za moderna vremena Poštovani slušatelji, dobar dan. Što je demokracija? Demokracija je jedini oblik vlasti koji dopušta da časni, a ne bogati ljudi upravljaju, rekao je Aristotel. Demokracija je mnogo više od političara i političkih stranaka. Ona znači da nema nikoga i ničega iznad naroda. U praksi to znači da nitko sebi ne smije prisvajati prava koja bi zabranio nekomu drugomu. Nije to bilo niti tako davno kad su vlasti određivale gotovo sve, gdje ćemo živjeti, gdje smijemo putovati, koliko smijemo imati i što smijemo raditi, pa i misliti. Hrvatska je zemlja s mladom demokracijom. Slobode koje danas imamo teško su stečene. Ljudi se brzo naviknu na to, ali ne treba zaboraviti da je sloboda, kako danas podrazumijevamo, nešto što je doista novo u ljudskoj povijesti. Robstvo je ukinuto tek u 19. stoljeću i to ne na svim dijelovima planeta, kaže naš današnji sugovornik Miljenko Turniški iz Agencije lokalne demokracije u Osijeku. Demokracija nije savršena, a kod nas je još nezrela i mlada, kaže Miljenko Turniški. Demokracija e, jest pojava koja je relativno mlada. Dakle, naprosto je zapravo zaprepašćujući jedan podatak koji se dosta često zaboravi, a to je zapravo da je ropstvo, doslovno ropstvo u formalnom smislu ukinuto tek u 19. stoljeću, a da je recimo u, u Mauritaniji, znači državi tu u ovom sjevernijem dijelu Afrike, e, ukinuto tek 1981. godine. Dakle, ne trebamo svoju slobodu uzimati zdravo za gotovo. Ljudi su tisućama godina živjeli u tom neslobodnom stanju. Tako je. E, demokracija nije savršena. Dakle, to nije model koji je završen i dat jednom za svakda. Dakle, on je tu upravo zapravo je smisao demokracije stalno propitivanje. Tu naravno isto možete isto biti naporni, jeli, pa onda ovaj, to poprimi nekakve ekstreme i tako dalje, ali u svakom slučaju nju je puno bolje imati nego ne imati. onaj ko misli drugačije neka proba otići u Sjevernu Koreju, neka ode u razne diktature po svijetu, jer zapravo tek jedna manjina zemalja na svijetu je demokratsko neka punijem smislu. Dakle, demokracija se ipak pokazala da se u njoj e, radeći može biti i efikasniji, dakle i u gospodarskom smislu, da se nekakva e, sloboda inicijativa može primijeniti u takvim okvirima. Dakle, ono sve što ne valja, treba mijenjati. Istina treba ljude zapravo pozivati da budu građani. Znate, kad kažu ljudi aktivni građani, aktivni građani, kad kažete ta, ovaj, tu sintagmu, to je zapravo pleonazam, kao da kažete mokra voda. Dakle, ako ste građanin, to znači da vam je data prilika da odlučujete. Da Demokracija jest participacija. Dakle, kao što ste sad vi rekli na početku, tisućama godina većina većinu ljudi nitko ništa nije pitao. Mogli su vas dati, prodati, istući, ubiti, pravo prve brašne noći u, u feudalizmu i tako dalje. Dakle, Sad kad možete, dakle, onda ne možete koristiti svoje građansko pravo na taj način da stalno nešto kritizirate, a onda zapravo ne odete ni minimalno na izbore, i to na nacionalne, ne znam, ili na ove, e, na ove e, lokalne, I, i, da, i da kažete da ne možete ništa napraviti i na razini svog mjesnog odbora. Znači, tu ne morate biti strašno kompetentni, strašno kvalificirani. Ove, valjda na, na razini svog mjesnog odbora znate gdje treba staviti klupu, gdje treba staviti kantu za smeće, gdje treba izbetonirati nekakvu e, komad ovoga puta, ceste i tako dalje. Znači, to se mora onda uzeti, je li, ovo Ali, Znači nisu građani sami krivi. Znači ono što je e, do države, do obrazovnog sustava, jest da građane treba obrazovati da bi bili što bolji građani. Znači vi morate imati jednu političku odluku političke elite koja neće Znači, e, koji cilj neće biti manipulacija i, i, interes da građani budu što lošiji. I pasivni. Građani. Točno, i pasivni i manje obrazovani. Dakle, za jednu pravu demokraciju vam zapravo trebaju demokrati kao to što se kaže dakle za, <laughs> za demokraciju vam trebaju ljudi trebaju vam demokrati dakle i vi njih morate proizvesti Za razliku od svih drugih uređenja, demokracija se obraća direktno ljudima i nešto ih se pita. Vlast se spušta prema dolje, sve do najnižih lokalnih zajednica. One su u velikoj mjeri pozvane da donose odluke same o sebi. Na lokalnoj razini nije teško ući u sustav odlučivanja. Ipak, ljudi se ustručavaju posegnuti za svojim pravima i trebalo bi ih u tomu aktivno ohrabrivati i obrazovati o političkom sustavu, kaže Miljenko Turniški iz Agencije lokalne demokracije Osijek. Zašto? Zato što je moderno društvo i država kompleksno, složeno je, komplicirano. Nije realno očekivati od, od svakoga sa, ovaj, e, ljudi koji su jako obrazovni i koji nisu da razumiju u kakvom to sustavu, u kakvom institucionalnom, pravnom, poreskom okviru e, funkcioniraju. Dakle, to ih se mora naučiti. Dakle, inače oni zapravo, iako i, i postoji neko pravo i nekakva institucija koja bi mogla pomoći, oni to zapravo ne posegnu. Jer ne znaju zapravo da je to tu. Dakle, to što ste negdje zapisali i to negdje stoji negdje ili, ili se ovaj, slabo ovaj, pojavljuje, to ne znači da će to zapravo onda ljudi konzumirati. Znači, nama treba građanski odgoj, nama treba obrazovanje za demokraciju. Mnogi su ljudi poginuli i dali svoje zdravlje da bismo imali nešto što danas smatramo potpuno normalnim – tko bi od mladih ljudi vjerovao da je nešto tako osnovno kao sloboda kretanja, sloboda putovanja, postignuće koje je donijela demokracija? Prisjetimo se da je prije točno 27 godina građanima jednog grada bilo konačno dopušteno da se po njemu slobodno kreću. Prije 27 godina na dan 9. studenog srušen je Berlinski zid. Ljudi puno puta podrazumijevaju neko postignuće. Znači, to nije palo sa neba. Vjerujte, mnogi su ljudi poginuli, pokušavaju da to promijene, mnogi su bili u zatvorima, izgubili svoje zdravlje, dakle, treba biti zahvalan za neke stvari. Dakle, nije se moglo putovati. Znači, do negde 60. godina <laughs> ovaj, naši e, djedovi i bake nisu mogli dobiti putovnicu i otići, aha, evo, sad mi se baš nešto sviđa, ne znam, ovaj, u Njemačkoj, Španjolskoj, Turskoj ili bilo gdje, jeli, ja sad uzem putovnicu i odem. Kao što možete danas. Dakle, to je, to je postignuće, za to se neko zalagao, neki konkretni ljudi kao što sad vi i ja, ili ovaj, u ovom razgovoru. A da ne kažemo, pazite, vi ste u Sovjetskom savezu trebali tražiti dozvolu da posjetite neku svoju tetku, ne znam, iz Moskve ste pa bi malo skoknuli do Vladivostoka, niste mogli sjesti na vlak, otići kupiti kartu i otići ovaj, dakle, vi ste trebali otići u policiju pa da vas oni provjere, ne znam jeste li nešto protiv države govorili, ono, dakle, neke stvari koje su doslovno danas smiješne, ali čujte, imate cijeli niz država gdje to, gdje to uopće nije ovaj, e, e, smiješno, gdje to funkcionira gdje vi i dan danas ne smijete takve stvari. Pa ne znam, osnivati firmu, pa ste ni, ni u Jugoslaviji niste mogli imati veću firmu, dakle niste mogli imati više od, od ovaj, hektara vlasništva. Imate danas Bjelorusiju koju uopće ne možete, i dan danas ne možete kupiti komad zemlje. Dakle, prosječan građanin e, ne može biti vlasnik zemljišta. Možete imati stan ili kuću, ali ne možete kupiti zemlju. Dakle, tamo ne postoje e, ovako okućnice i vlasnici zemalja, znači ovog trenutka ako izvadite iz svoje kasice, prasice nekakve novce ili sa štedne knjižice i vi odete sada tu pogledati nekakve oglase u, ovaj, u glas Slavoni, onaj oglasnik, vidite da neko prodaje zemlju, vi kupite. E, pa u mnogim zemljama toga ne, ne postoji. Dakle, zato molim vas, kažem, zato ponovno, ali nije realno očekivati da to svi ljudi znaju. E zato vam treba obrazovanje građana. Znači, da on to zna, da to nije palo sa neba, da to nije neko čudo, li ovaj, to nije religijski element, dakle, to je postignuće sasvim konkretnih ljudi i ponovno, dakle, veliki komad vremena kroz povijest, povijesno gledamo, većinu ljudi, većina ljudi ništa nije bi pitana, sva, a svašta me svako mogu raditi. Tek u novije vrijeme, kažem, smo spomenuli, dakle, imate ropstvo, ukida se u 19. stoljeću, imate opće pravo glasa tek nakon Prvog svjetskog rata, imate za opće pravo za muškarce, opće pravo glasa za žene tek nakon Drugog svjetskog rata. Sve je to relativno novo i utoliko trebamo uvažavati neke manjkavosti demokracije, a raditi zapravo na tome. Ali zato to je jedan poziv da budemo zahvalni za, što smo uopće tu, što smo u jednoj europskoj državi, ali poziv da sve ono što nije dobro, sa čim nismo zadovoljni, mijenjamo. Dakle, može se mijenjati. U demokraciji se može puno toga mijenjati. Mogu se mijenjati zastupnici na izborima, mogu se osnivati i ukidati politička tijela – u demokraciji se može improvizirati, predstavnici se mogu opozvati, a to nije moguće niti u jednom drugom obliku vlasti. Takav način vladanja zahtjeva puno dogovora i kompromisa na koji ljudi nisu uvijek spremni. Ponekad se čini da bi neki odlučni diktator bio bolji i više učinkovit. No unatoč tomu postignuća demokracije su velika iako joj brzina nije vrlina, demokracija je jamac da je svatko od nas jednako vrijedan i da i onaj bogat ili siromašan imaju jednak politički status. Svaka osoba zaslužuje jednako poštovanje, jednako pravo da živi ponosno. Postignuća u Hrvatskoj nisu zanemariva. Dakle, pa imate stalno nekako i natezanje, znači može se otići korak dva i nazad u određenim trenucima, sve zavisi od odnosa snaga, grupa, političkih grupacija i tako dalje. Ali se može ići i korak dva nazad, znači ono što se u jednom trenutku uzme može se ponovno vraćati. Dakle, to je jedan živ proces. Ali Živi organizam. tako je, mi to moramo razumjeti i moramo ulagati prije svega u mlade, jer će se oni biološki najduže koristiti time, je li? Ovo, dakle, da vam se, zato se svako ulaganje u djecu najviše isplati, ali, naravno i u Mladi najviše moraju biti svjesni toga da ovo sve što oni danas uživaju, oni smatraju, čude se, kako to da toga zapravo prije nije bilo? To je sloboda udruživanja. Teško ste se baš mogli na taj način udruživati, pogotovo za vrijeme socijalizma niste mogli ni u socijalističkoj Jugoslaviji, dakle, ili, ili ovaj, socijalističkoj republici Hrvatskoj, dakle, dakle, u udruživanju u modernom smislu u udruge, ali koje nisu nek, izričito sportske ili tako nešto neutralno dakle koje su političke, dakle koje zagovaraju određenu vrednotu, E, i određeni stav, to niste mogli. Dakle, to je isto jedan novum i mi smo se u početku ili u 90. godina na neki način e, zatekli u toj situaciji pa smo morali učiti i e, puno je nekih novo domaćih udruga zvalo zapravo eksperte, ne znam, iz Vijeća Europe ili iz drugih zapadnih zemalja sa, dugom, sa dužom tradicijom tog tipa da nam zapravo pomognu pojasniti koji je to sad novo otvoreni prostor i što mi zapravo u njemu ovaj, možemo raditi, kakvi su to instrumenti, dakle kakav je njihov pravni okvir, dakle gdje vi zapravo unutar zakona e, možete raditi i što možete time postići. Nevladin sektor je zapravo isto jako puno postigao i vrijeme je zapravo da neko napiše jedan ili više doktorata koja će zapravo sistematizirati ta postignuća. Jer je puno postignuća na nekom lokalnom e, e, nivou i ona zapravo nisu vidljiva na nacionalnom, ali e, cijeli smisao i je da to ne mora biti jako strašno vidljivo. Dakle, društvo je pluralno, imate puno malih grupa koji imaju nekakve svoje vrlo ograničene interese, ali to ne znači da on nije legitiman. Hrvatskoj demokraciji se može naći cijeli niz prigovora, ali vlast se doista nalazi u rukama naroda. Zbog toga je riječ narod uopće i postala važna. U drugim političkim sustavima važne su riječi kraljica, princeza ili recimo partija, armija, a ne narod. Hrvatskoj bi se moglo naći cijeli niz prigovora, ali mi jesmo demokratska država. Dakle, to je neupitno. Što su građani obrazovani, sposobniji su zapravo i da više učine i na političkom i na socijalnom i na gospodarskom planu. Kada nas još uvijek vlada jedna, pa rekla bi utopija da, da će država, da će neki veliki vođa, da će netko nešto učiniti da nama bude bolje. Ne samo da će učiniti, nego da mu je to neka sveta dužnost. E, mislim da kod nas nedostaje te svijesti da bolje da to učinimo sami, nego da čekamo da će to netko drugi. Pa ne postoje ljudi. To je, s jedne strane, to je čak nezrelo i neodgovorno od svakog pojedinca, dakle koliko god on mislio da je mal, očekivati da će njega, neki veliki, ovaj, nema tako velikih ljudi, znate, ne može neko živjeti deset ili stotinu života i, i, ne postoji, pa ste imali ste iskustvo socijalizma, ne postoji u politbirovu centralnom komitetu ste imali 100-150 ljudi i sad su oni trebali misliti za sve. Ali ne, oni ne mogu biti od svuda. Dakle, ne može neko iz e, Splita ili Šibenika znati što u vašoj ulici u Osijeku ovaj, treba napraviti. Dakle, to morate sami reći. I zato smo, kažem, i promijenili e, sustav. Dakle, Naravno, dakle, mi ne možemo svi sudjelovati na nekakvim forumima ko u Grčkoj, jer taj, taj model demokracije više nije moguć, naprosto ono kvantitativno je to preraslo, ali ostaje vam dovoljno prostora na lokalnim razinama da se samo organizirate i postoji dovoljno prostora. Treba ga uzeti, prirodan je instinkt e, svakog čovjeka da svom životu koji je unikatan, koji je neponovljiv, da nekakav smisao i sadržaj. Ne možete ljude to spriječiti, znate, to je, su konc logori pa su ljudi i tamo ovaj nešto radili i gulagi i razni ovaj na raznim stranama, ali ljudi su svuda pokušavali čak i u najtežim, najekstremnijim, ne daj Bože, ne ponovilo se e, u uvjetima, ali su uvijek pokušavali zapravo dati smisao. Mi imamo dovoljno prostora i stvarno je onda zapravo šteta i žalosno ovaj, da ga čovjek ne koristi. Znate ne, ne treba sebe čovjek mučiti, a s druge strane, jako je neproduktivno i razmaziti se, dakle, ovaj, i stalno očekivati da će neko drugi napraviti. Ima dovoljno prostora, borili smo se za demokratsku državu, dakle, treba ući i u stranke, i u udruge, i e, vjerujte mi nekad teže, ali nekad se i puno lakše nešto ste mislili realiziraju nekakvi stvarni interesi i potrebe. što ljudi osim toga obeshrabruje je da mm. malo ljudi želi javno o nečemu govoriti. Kod nas još uvijek vlada ta psihologija ne talasaj, evo to je tako došlo mm. iz e, srpskog jezika i mi smo to nekako usvojili, e, ne talasaj. Međutim, ako ćete samo šutjeti, ništa nikad nećete uspjeti. To je točno. Dakle, ne talasaj, nije dobra filozofija. Dakle, ništa nema bez talasanja. Ovaj. Ne možete pokrenuti brod, ovaj, a ne dirajući vesla. I ne pa, znači, a čim pokrenete ovaj, veslo, vi talasate. Jeli, dakle, ali da bi se pomakli, morate talasati. Jeli. To, to naprosto nije dobra filozofija. Morate se koristiti ovaj, pravom na organiziranje, na pravo govora, na slobodu govora, nije uvijek e, lako i ugodno, ali kažem, ponavljam, vjerujte mi, iz iskustva govorim, puno puta je i lakše nego što mislite. Nekad čim zapravo malo pokažete nekoj strani koja nešto priječi i ne da, da ste organizirani i da imate nekakav suvisao koncept, ne biste vjerovali on, ta druga strana popušta i daje ono što, što juče niste mogli dobiti. Dakle, to vam inače ko u životu, kaže koliko je zapravo neprijatelj ovaj, e, e, e, jak, pa to zavisi zapravo koliko mu se odupirete. Dakle, puno puta pobjedite. Pa, čujete, povijest je puna primjera da su mnogi koji su bili tako strašno ovaj, jaki, nepobjedivi na kraju ovaj, po, to naprosto nije to. Od drugog svjetskog rata pa šta je, na šta ovaj, su nacisti ličili pa su pobjeđeni, pa na kraju mislim i u, u, u domovinskom ratu ljudi su krenuli vrlo slabašni pa su opet pobjeli. Dakle, kad čovjek osjeti da ima pravo, da, da je osmislio neku e, koncepciju za rješavanje određene potrebe i da, da, da je to stvarno dobro i za njega i za tu grupaciju, onda to je snažan motiv i mm, to vrlo često vodi do, do uspjeha. Može se, uvijek se može i moći će se, to naprosto nije točno i zato ovaj, e, slobodno treba talasati. Jer to vam je tako u životu i svugdje, kao i u braku, jel? Ako stalno popuštate, onda vas uskoro nitko, ova druga strana neće ništa ni pitati. Uzet će vaš pristanak zdravo za gotovo. E, čovjek se mora uvijek i u svakom odnosu boriti da ostvari ono što misli da je dobro. Pa čujte, ja sam davno slušao jedno predavanje doktora Pavla Brajše, ovaj, on je ovaj, još u samoupravljanju država jedno predavanje koje se zove samoupravljanje i seks. I sad sam mi ono jako ovako začudili majkom Mila, pa gdje ćete to da vas ne bi neki partijski službenik tamo čuo, da povezujete jednu svetu riječ kao što je samoupravljanje sa ovako, nečim jeli, ovaj, profanim kao što je seks. Jeli. Na kraju čovjek zapravo rekao nešto što je jako važno za demokraciju, pa je čak i na tom području jeli, ljudskog, ljudskog života. Dakle, ako vas neko Češka 10, 15, 12 godina sa lijeve strane, a vi biste uporno da vas neko Češka sa desne strane, onda to morate reći. Ako nikad ne kažete, vi ostajete frustrirani do kraja života. E tako mi u demokraciji, dakle, ne možete samo šutiti i e, sjediti ili ležati negdje i očekivati da neko dođe i pita što je vaša potreba. Vi je slobodno izrazite, ako to nije dovoljno, da, da kažete, onda se organizirate, hoćete ući u političku stranku hoćete ući, ovaj, hoćete formirati udrugu, hoćete ući u neku postojeću, hoćete formirati neku drugu, je li? to je sad manje važno, ali sve ono to stoji na raspolaganju, ne može niko od nas reći znači, da ne postoji instrumentari. Da li ćete ga uzeti? A, pa, čujte, morate savladati puno puta i vlastitu inerciju. Hrvati se ponašaju kao da su oni izmislili državu, pa sad to baš i nije najbolje ispalo, kaže Miljenko Turniški iz Agencije lokalne demokracije Osijek. No prava istina je da je vlast u demokraciji uvijek odgovorna ljudima i da će uvijek odgovarati za svoje postupke. Vlast u demokraciji nema previše izbora nego raditi u interesu naroda. Vladanje više nije posao za elitu, ali je i dalje posao kojega netko treba obaviti recimo u našem mentalitetu u Hrvatskoj jako se voli e, reći kad, kad neko uspije. Kaže, pa, primjer je bio naš pokojni sociolog dr. Županov, Josip Županov je e, govorio e, imajući u vidu Ivicu i Janicu Kostarić. I vrlo se često u medijima pojavilo to je čudo, to je hrvatsko čudo, oni su hrvatsko čudo, jeli? I onda on zapravo objasnio kako mi mentalitetno volimo misliti da je nešto čudo, zato što nam je to lakše. A zapravo Ivica i Janica Kostrić, njihov otac Ante, nisu nikakvo čudo, nego su plod vrlo racionalnog, ali i teškog rada. A to ljudima teže, znate, teže, teže je prihvatiti da se nešto može postići sustavnim radom, a njihov trener, dakle i otac Kostelić je rekao, ja sam na svojoj djeci dosljedno primijenio udžbenik za trenere koji se može naći jel, na svim studijima za DIF, ovaj, za profesor, za I na internetu. I na internetu ili bilo gdje. Dakle, ali nama je lakše reći da je nešto čudo. Zato je, ali čudo, čudo, zato da morate biti izabran nekakav posebno ovaj, posvećeni. što znam. Ne morate. Dakle, u životu se mnoge velike, značajne, zahtjevne stvari mogu napraviti e, dugotrajnim, upornim radom i cijelim nizom malih koraka. Kako se kaže, kako onaj e, kineska poslovica kaže, ako svaki dan odnesete kroz godine, odnesete malu kanticu pijeska na jedno te isto mjesto, sagradit ćete brdo. I to je točno. U emisiji Vodič za moderna vremena o izazovima demokracije govorio je Miljenko Turniški iz Agencije lokalne demokracije Osijek. Uz njega su s vama bili i ton majstor Nikola Podkrajac i urednica Vesna Turtula.